cinamo povas prialtigi cerban produktivon. En Austrio oni conas cinamon precipe en dolciai pladoi. En aliai landoi gi estas aldonata ancau al spizzai pladoi, sed la spizzo alportas ne nur la certan pusceton en la bonegajoin, sed gi povas ancau subteni la cerban produktivon kiel tion montras studagioi. Esplorista te amo el trovis che la consumo de cinamo povas positive influi la memor capablon. La esploristoi de la Birianda Universitato en Irano traserciadis plurain datum bancoin cae trovis pli ol 2600 studagioin en ciui la efico de cinamo iam estis prilumigita. El tiui studagioi ili sia vice electis por siae sistemezai tra rigardoi, quardec gravain studagioin, cae videbligis ties resultoin. En tio montrigis, che cinamo havas vere mesureblan efficon alla cognai capabloi de homoi. La plei parto de la tridec tri studoi en kiwi en vivo do en vivantai organismoi estis prilumigitai cinamo au ties consisteroi, kiel exemple eugenolo, cinam aldehido, cae cinam acido, atingis mesureblain positivain effectoin, raportas la esplorista te amo en faca giurnalo. Cela quin prilumigoi de celoi, en vitro, la esploristoi vidis ancorau pluan eblan effecton de cinamo. Estas indicoe, pritio, che consisteroi de cinamo povas pli altigi unu flanque la crescadon cae la vivo capablon de celoi, cae ali flanque povas premsi la deponadon de tiel nomatai tau proteinoi cae de beta-amyloidae proteinoi. Tivi proteinoi estas suspectatai che ili parto prenas en la ecesto de Alzheimer malsano cae de demenzo. La du clinicae studoi, cies resultoi esti same consideratai en la supervida studo, laula esplorista te amo tamen atingis du malsamain resultoin. En unu studaggio la scienzistoi vidis positivain in efficoin, cae alia studaggio rapportis prine niui shangigioi de la cognae funccioi ce la test personoi. Tio montras, che ancora oie longa vido, ne estas clare, en ciu quanto, cae ciel ofte, oni devas mangi cinamon, porce las pizzo, ciu estas cerpata el arba scelo, povas vere pli fortigi la cogna fortoin, cae malaltigi la riscon por neurodegenerai malsanoi. La esplorista te amo el Irano tamen vidas la eblezzon applici cinamon ciel helpan substanzon. Tio signifas, che cinamo povus esti pli fortiga substanzo por aliai medicamentoi. Sed, cinamo en tio bone funccias, tio devas esti clarigita en pluae studoi. La causo por la san accela e fico de cinamo trovigas en la engi en havata cumarino. La corpo sen probleme povas ricevi tagan doson de 0,1 miligramoi da cumarino por ciu kilogramo da corpa peso gravedulinoi tamen resignu pri la consumo de cinamo, char cumarino accelas la nascain convulsioin.